S ovim je završen sunnet. Zatim se na identičan način klanja fard. Razlika je u rangu farda koji je obligatan, kako mu ime kaže, i u tome što pred početak muškarci imaju obavezu da prouče i kamet. Kad završimo dva rekiata farda, predamo selam, izgovorimo Estagfirullah i Allahumme ente selam i završimo namaz sa učenjem zikra poslije namaza jer je tako običavao Muhammed Selam.